Այսօր ուղիղ կես տարի է, ինչ Արցախը Հայաստանից ու արտաքին աշխարից կտրված է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի մեզ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի արգելափակման պատճառով։ Այս ընթացքում բազմաթիվ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, հսկայական աշխատանք է կատարվել աշխարհի խիղճն արտնացնելու փորձով։ Ուժային այս կամ այն կենտրոնի Հովանու ներքո կազմակերպվող յուրաքանչյուր հանդիպում միջազգային բարձրագույն ատյաններում ընթացող յուրաքանչյուր քննարկում կամ որոշում հույս է արտնացրել արցախցիների մեջ, որ ամեն ինչ կորած չէ որ գերհզորների աշխարհակաղակական ու տնտեսական շահերն ի վերջո որևէ տեղ հպման կետ կունենան արդարության, մարդասիրության, միջազգային իրավունքի նորմերի գերակայության հետ։ Այն նորմերի, որ սահմանել է հենց ինքը միջազգային հանրություն կոչվածը։ Շրջափակման 6 ամիսների ընթացքում եւ առ այսօր Արցախում շարունակվում է արկա լինել մարդու իրավունքների կամ հումանիտար տեսանկյունից մի իրավիճակ, ինչն անհամատեղելի է հիմնարար իրավունքների պաշտպանության համար միջազգային կոնվենցիաներով սահմանված չափորոշիչների լրագրողների հետ, ասում է Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը խախտվում են ամենօրյա ռեժիմով բազմաթիվ իրավունքներ, սկսած ազատ տեղաշարժի իրավունքից եւ հատկանշական է, որ այդ իրավունքների խախտումներին բախվում է ամբողջ ժողովուրդը շուրջ 120.000 մարդ, որից 30.000 երեխաներ, 20.000 տարեցներ եւ շուրջ 10.000 հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Հայկական կողմի ձեռնարկած գործողությունները մշտապես միտված են եղել օբյեկտիվ եւ անկողմնակալ տեղեկատվություն հավաքագրելու եւ ներկայացնելու միջազգային համա համապատասխան կառույցներին հույս եւ ակնկալիք ունենալով տանալ գործնական քայլեր։ Ցավոք սրտի ինչպես իրավացիորեն նշում եք, միջազգային հանրության կողմից այդ գործնական քայլերը չեն ձեռնարկվել 6 ամիս շրջափակման մեջ է պահվում Արցախը եւ այս 6 ամիսների ընթացքում շրջափակման ռեժիմն ավելի ու ավելի է ահագնացել։ Հումանիտար խնդիրների կողքին հայտնվել են նաեւ անվտանգային սպառնալիքներ, Ադրբեջանը սադրիչ գործողությունների ավելի ու ավելի հաջող է դիմում, ասում է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի կողմից փաստացի հրճակված էթնիկ զտման քաղաքականությունը կամ Արցախի ժողովրդի հայրեն հայրենազրկման քաղաքականությունը իրենք փորձում են հետևողական կերպով իրականացնել պետք է ընդգծել, որ շրջափակմանը զուգահեռ նաև էներգետիկ շրջափակում կամ էներգետիկ ահաբեկչություն է իրականացվում։ Արցախում պայմանները հաճախ աղետալի են։ Միջազգային հանրության քայլերը կամ ավելի ճիշտ անգործությունը վհատեցնող, բայց չնայած դրան մենք ամենօրյա ռեժիմով շարունակելու ենք մեր աշխատանքը միջազգային կառույցների հետ, անկախ ամեն ինչից, ասում է Գեգամ Ստեփանյանը, ահա զանգելու, պնդելու, որ Ադրբեջանի կողմից համակարգային կերպով իրականացվող այս հանցավոր քաղաքական իշխանությունը միտված է Արցախի էթնիկ զտմանը, զրկելու հայ ժողովրդի այդ հատվածին իրենց հայրենիքում ապրելու հնարավորությունից։ Միջազգային հանրությանը Արցախահայությունը շարունակելու է իր արդար պահանջները ներկայացնել։ Գեգամ Ստեփանյանը հույս է պահում, որ արդյունքում միջազգային հանրությունն ի վերջո կգնա գործնական քայլերի։ Իսկ այդ գործնական քայլերի տակ ես հասկանում եմ Ադրբեջանի նկատմամբ զսպիչ եւ բաժիջ գործողությունները, որովհետեւ վստահ եմ, որ միջև Ադրբեջանը սեփական կաշվի վրա չզգա իր ցանցավոր քաղաքականության հետևանքները շարունակելու են նման անպատժելիության եւ ամենաթողության իրավիճակը պահպանել։ Այս պայմաններում կարևոր է ընդգծել, որ Արցախի ժողովրդի կամքն անկոտրում է եղել, ընդգծում է Արտակ Բեգլարյանը։ Դա նրանից է, որ մենք գիտակցում ենք մեր պայքարի կարևորությունը, էությունը, ասում է, եւ չենք կարող հպատակեցվել Ադրբեջանին ենթարկվելով նրանց պահանջներին։ Արցախն Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել բազմաթիվ պատճառներով եւ պատահական չէ, որ Արցախն ու արցախցիները կարմիր գծեր են սահմանել, որ առանձնացնել չեն կարող։ Դրանցից մեկն էլ ադրբեջանական անցակետն է, որ տեղադրվել է Լաչինի միջանցքում։ Այսօր տեսնում ենք, որ այդ կարմիր գիծը հատվել է եւ այդ հատման վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ ու դիրքորոշումներ են արտահայտում, ինչպես քաղաքական գործիչներ ու ուժեր, այնպես էլ հասարակ մարդիկ։ Պետնախարարի խորհրդականին չէին կարող այդ մասին հարց չտալ, ինչու, ինչպես դա հնարավոր եղավ։ Այսպիսի պայմաններում, որ մենք ակնկալում էինք, որ ռուսական կողմը կկանխարգելի եւ հետագայում նաև կվերացնի անցակետի գոյությունը Լաչինի միջանցքում եւ միջազգային հանրությունը լայն առումով կստիպի Ադրբեջանին կատարել ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումը, մենք տեսանք, որ ոչ միայն Ադրբեջանը չի կատարում այսպիսի որոշումներ, ռուսական կողմի պահանջները, նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության դրույթները եւ այլն, այլ գնալով ավելի կոշտ գործողությունների է գնում եւ մարսում է։ Եվ այսպիսի պայմաններում արդեն երկարաժամկետ առումով մենք պետք է հստակ գիտակցենք որոշ որոշում կայացնենք, թե ինչ պայմաններում ենք ապրելու Այո, Արցախի իշխանությունները բազմից հայտարարել են, որ անցակետը կարմիր գիծ է, այն ապօրինի է, բայց այսպիսի պայմաններում երկար ամիսներ կամ գուցե տարիներ համապատասխան գործիքակազմ չունենալով դրա դեմ պետք է միջանկյալ լուծումներ գտնեինք, ասում է Արտակ Բեգլարյանը։ Այս համատեքստում, ինչպես եւ հայտարարվել էր կառավարության կողմից, առաջնահերթ խնդիրներին լուծում տալու նպատակով իշխանությունները որոշում են կայացրել որոշակի պարբերականությամբ բացառապես խաղաղապահների ու կարմիր խաչի ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետ Հանրապետության եւ Արցախի միջև տեղաշարժ իրականացնելու վերաբերյալ։ Եվ խաղաղապահների Կարմիր խաչի աջակցությամբ որոշակի կանոնակարգման ենթարկենք տեղաշարժը մեր քաղաքացիների Սա ծանր որոշում է իշխանությունների համար, ասում է։ Գիտակցում ենք, որ միանշանակ չի ընդունվելու շահարկումներ կան, բայց պիտի փորձենք գիտակցել իրավիճակը, ասում է Արտակ Բեկլարյանը։ Կարմիր խաչի ու խաղաղապահների միջոցով պետք է մասնակի կարգավորել մարդկանց տեղաշարժը, քանի որ Արցախի իշխանությունները ցավոք չեն կարող երաշխավորել մեր քաղաքացիների անվտանգությունը ճանապարհի այդ հատվածում, եւ այս որոշ որոշումը ըստ նրա չի կարող նվաստացնել մեր պայքարը, մեր դիմադրողականությունը համոզմունք է հայտնում նա։ Սա իրավիճակից ելնելով միջանկյալ լուծում է։ Անցագետը պիտի դուրս գա, այն ապօրինի է տեղադրվել։ Այն որտեղ աշարժը հնարավոր է միայն ռուսաստանյան խաղապահների ու Կարմիր խաչի աշխատակիցների միջոցով, դա ինքնին փաստում է, որ խնդիրը լուծված չէ, ասում է Գեգամ Ստեփանյանը, եւ Արցախահայերի միջազգային իրավունքները կոպտորեն շարունակում են խախտված մնալ։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։